abagwizatunga baba mu Burundi eka n'abagwizatunga baba hanze y'igihugu muri kino kiganiro rero turaba uruhara rw'abarundi baba hanze ingene baterera mu iterambere ry'u Burundi dushimikira kuri ivyo bikorwa bitegekanijwe muri iyo ndwi yabahariwe abo barundi baba mu makungu none ibikorwa nyezina bitegekanijwe ni ibihe abarundi bari mu makungu bamaze gushika kuki kuva indwi yabahariwe itanguye gutegekanywa mu Burundi mu mwaka wa 2017 ho bari intambamye zibangamiye abarundi bipfuza guterera igihugu cabo mu iterambere hakwiye iki rero kugira ngo abarundi bari mu makungu babangukigwe mu guteza imbere igihugu cabo c'amavukiro nivyo dushimikira ko muri kino kiganiro muhinga bw'ivyuma hari Alphonse kubwimana kuri mikoro muri kumwe nanje ara dezihebukeye neza sangu ikaze Radio isanganiye murambya imwaro igitega karuzi bubanza kiritoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe kugira rero tuvuge nyezina ibikorwa by'abarundi bari mu makungu mu guteza imbere igihugu cyabo c’amavukiro muri studio turi kumwe na Jafet Rogentin ndayishimiye arongoye urwego rwamwe mu mashyirahamwe y'abarundi baba mu makungu sinzi ko tubivuze neza Jafet Rogentin amahoro neza amahoro amahoro nuko nyene wahatse kubivuga neza ndongo y'urwego rw'abarundi baba mu mahanga ni urwego mm. ego rero tugiye nyezina mu kiganiro ku mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mm. indwi yahariwe abarundi baba mu makungu ntiyabaye birumvikana hari hari hibonekeza cyane kiza cya korona ariko muri uno mwaka kuva nyezina ibiri n'indwi gushika mirongo itatu ku kwezi kw'indwi n'indwi yabahariwe uno mwaka rero hamaze gushika bangana iki muvuye mu makungu kugira ngo muhimbaze iyo ndwe eh, uno mwaka haje abarundi batari bakeya mm. navuga yuko twakoze mobilizasiyo idasanzwe mwarahimirije twarahimirije abarundi benshi cyane kuva mu buraruko mu manuko impande zose kugira ngo bitabire iyi ndwi uno munsi rero hariho abarundi baba hagati ibihumbi bitatu n'ibihumbi bine muri kino gihugu cy'u Burundi mm. mm. abo baramaze gushika kugira ngo bahimbaze neza cyane mm. none urwego rwanyu mu isanzure rugizwe n'amashyirahamwe anganike bo urwego iyo tuvuze diaspora ni ukuvuga umurundi ari inyuma y'imbibe z'uburundi wese wese mhm. rero bisobanura yuko eh, mu gihugu kimwe kibagigizwe kigizwe n'amashyirahamwe Eh, muri ayo mashyirahamwe hariho eh, amashyirahamwe yigenga amashyirahamwe ya leta amashyirahamwe eh, abantu ku giti cyabo amashengero abatumwe na leta nk'abanyeshuri abaserukira Eh, igihugu Burundi mu makungu abo bose ubwo budasa ni diaspora aho mugani muri rusange ariko urabye eh, nk'urwego rurongowe na jafete rujanti turi kumwe hano muri studio mm. rurafise abantu nyezina ruhutsa ku ruhande rwa rwa komite executive ni ukuvuga ishyirahamwe ishyirahamwe mhm. eh, kuko nagomba ndakwibutse yuko umukuru w'abarundi baba mu mahanga mm. yambaye ikoti zibiri mm. hari koti yishirahamwe umurundi agomba kuba afise ikarata akaba arimo mhm. hakaba n'iyindi koti aserukira umurundi ari nyuma y'uburundi aba hanze mm. agaserukira abarundi baba hanze muco icyo twise eh, eh, eh, pro, pro, pro, programme nationale de la diaspora mm -hmm. eh, rero iyo kuvuga ni umugambi wagutse w'igihugu w'abarundi baba mu mahanga mhm. eh, icyo gihe rero kenshi abenshi ntibakunda kubitandukanya ntitumukura ko kajya karangamuntu ko kwitwa umumambure wa diaspora mm. araserukirwa Eh, kandi agakingirwa nk'abandi mhm. eh, urumva kuja mu ishyirahamwe n'ibyo ni uburenganzira bw'umuntu mhm. ariko kandi namwe mugira muti uba utabamwo eh, turaguserukira kuri diaspora mm. mhm. uno munsi rero mu bikorwa bitegekanijwe kuri iyi ndwi igiye gutangura mm, mwavuga mm, hari ibyo mwagiye murashikiriza cyane cyane guhura n'abagwizatunga baba bo mu Burundi nabo hanze muwahuze ibindi bikorwa n'ibi bo nk'uko twabimenyesheje mu kiganiro twagiranye n'abamenyeshamakuru mm. eh, twaravuze yuko dufise umunsi eh, wahariwe inkino mm. no kunonora imitsi hamwe n'imico kama uwo rero wabaye ejo eh, aho mwashoboye kubona imikangara ikomeye cyane yiruka imetero ibihumbi icumi iyindi ikiruka imetero ibihumbi bitanu iyindi gakina tenisi iyindi umupira w'amaguru ibyo nabyo bikaba byari byateguwe Guwe na wa mugwi twashiraho witwa Maced ni ukuvuga utegura ibikorwa biherekeza indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga aho na leta irimwo na cyane cyane ubushikiranganji eh, buraba abarundi bo mu makungu eh ubushikiranganji bw'imigenderanire turakorana cyane uretse ko bwo bufise ubutumire nyezina mm. buzotangura itariki 27 mm-hmm. bugahita itariki 23 mugabo ha ruhande abarundi baba hanze nabo nyene bifitiye ibikorwa byabo biteguriye nivyo rero twa nkejo twagize uwo munsi wahariwe inkino Eh, kandi wari ukomeye cyane eh, mwarabonye yuko veniste niyo ngabo eh, ikirangirire mu bijyanye no kunonora imitsi rurangiranwa rurangiranwa ari nawe yari yafashije cyane mu gutegura ibyo bikorwa mhm. kandi rero turanafise kwiginana nabo kugira ngo bamenyane bongere ba barabe yuko eh, ibikorwa biriko biratunganywa neza ego uno munsi rero eh, kumbure ibindi bikorwa tuzobibonanye zina muri iyo ndwigiye gutahura hariho igikomeye ntavuze ejo ejo hariho eh, dine de solidarite avec dine d'affaires et de solidarite avec la diaspora no kuvuga gusangira hagati y'abagwizatunga bo mu Burundi no mu mahanga Eh, kugira ngo barabire hamwe birimbure nabo nyene barabe ikivi aho bakigejeje ariko muvuze muti ibyo bijanye no gufashanya hari ko mushizemwe ngo do solidarité mu gifaransa mm. no kuvuga hari amafaranga muzokwegeranya agenewe iki bo eh, kubera ko iyo iyo dine eh, tuzegeranya uburyo mhm. tugurisha amatike kandi turaronka n'amasiponsoro mu buryo buzoba buvuyemo hagize igicaguka tumaze kuriha ibyo twakoresheje eh, buzofasha mu kubakira abantu aho nikora eh, inzu z'ibyatsi murazi yuko zihari mu mihinga imwe imwe mm. uwo nawo n'umugambi wa leta mm. wo gukura nyakatsi mu gihugu Eh, twe rero twaraganiriye n'ubushikiranganji bujejwe gufasha abantu abonikora eh, baratubwira bati uyu mugambi rero muzoge muzogene murawuvomamwo kuko uri muri ya plan national de development umugambi w'igihugu w'iterambere w'iterambere mhm. rero eh, twasanze ari ikintu gihimbaye narabonye abanditse bavuga bati tugiye kubaka inzu zose za nyakatsi oya siko nabivuze navuze nti tugiye kwegeranya uburyo uburyo buzosaguka tuzofasha bamwe mu bo tuzoshobora eh, bafite inzu za nyakatsi zibabaye kurusha izindi hmm. Hmm. ariko ubu naho nk'ubumvuze zibabaye ariko hariho ah, kino gihe abandi usanga bari mu bice bibangamirwa nk'akarorero n'umwuzurira ugasanga inzu zabo zarasidaguritse abo ntimuzobara imigambi ni myinshi uyifatiye icyarimwe yose wohera mu nzira hmm. eh, uragerageza kuraba eh, aho uhera Eh, kugira ngo udasanga uheze mu nzira eh, burya iyo uri kurakora iki haba abariho n'abandi bari kubakora n'ikindi eh, mufashije aho muhambiriye twebwe rero dusaba yuko diaspora ndundi yofata ikintu kiri evariwabure mushobora kwirimbura kwirimbura ukavuga uti nakoze iki ngeze ngaha ndiko ndaja hariya aho nyene rero Jafete Rojanti kuva mwaka 2017 hatanguye guhimbazwa indwi yahariwe abarundi ba mu makungu ibikorwa bigaragara bimaze gukorwa nibi ni byinshi cyane eh. ni byinshi cyane eh, nama nabivuze yuko diaspora ndundi ibikorwa ikora mu gihugu cy'u Burundi ari gitangaza mhm. ikibuze gusa ni eh, ya barometre twita statistique mm. eh, kuko iyo ufise statistique eh, ikwereka iyo ufise ibiharuro mm. bikwereka ibyakozwe eh, ucubona aho uvuye aho ugeze n'aho uri kuraja ukongera ukaraba wipimanije n'uwundi wo hanze wowe ungana gute mm. icyo rero nta kihari mu burundi mm-hmm. uno munsi iyo statistique twarayisabye haraciye imyaka itatu turi ko turabisaba Eh, mugabo umushikiranganji ajejwe eh, abarundi baba mu mahanga yaratumenyesheje yuko ico gikorwa bakiriko uti rero uti none oba hakozwe iki no kubwira bimwe bimwe eh, dufatiye nko ku n'amagara y'abantu hubatswe ibitaro bitari bikeya no muri iyi ndwi hazugururwa ibitabo ibitaro by'akarorero ngaha mu gisagara cya bujumbura eh, muribuka yuko duheruka kugendera ibitaro by'ikigutu novuga yuko n'ibitaro by'akarorero biruta wanashaka n'ibi tubona bya rowa karede n'ahandi kandi bya kijyambere byubatswe n'abarundi bo mu makungu bo mu makungu byubatswe uhuh. n'umurundi aba muri amerika uhuh. eh, hariho amavuriro menshi ngaha yubatswe urabona byubatswe haraheze iminsi mm. urabye uno munsi mu bibiri na cumi n'indwi hatanguye guhimbazwa muvuga muti abarundi bari mu makungu bariko baragonorokegwa kuja muri iyo nzira yo guteza imbere uburundi koko turi mwikangura ikangura ubu mm. kuko umurundi wese ari hanze eh, ndazi nibake bake intererano nga mu gihugu mm. eh, nk'ubu tugerageje kuraba dusanga hafi abarundi bama baje mu burundi ngaha mm. mirongo umunani ku biyubakiye amazu yabo bwite kandi yakijambere kijyambere Eh, abandi nabo bariko bararaba ingene baza mu gihugu kandi iyo wubatse rero nko ku gatumba n'iterambere ubutuganye ruguru eh, nk'ubu hariho nk'abarundi bamaze kugira imigambi ikomakomeye y'uburimyi n'ubworozi mhm. ni uguha nk'akarorero nk'umurundi wo muri canada yagize umugambi wo kurima no korora imurambya mhm. Eh, nk'uwo n'umugambi nibaze ko dushobora kugendera muri iyi ndwi tukawuraba hari nk'umurundi yubatse eh, yazanye ntuzenya bateri ya elegitirisite sinzi uko bayita mu mu kizungu mm. eh, mugabo iyo bateri icihereza amatara viraje yose nk'izo imurambye mm-hmm. nawe nyine tuzoyigendera mm-hmm. nk'ibyo ni’bintu Eh, bitwereka yuko ari ikintu gikomeye abarundi bagenda barakora reka nkwereka kandi karorero mm. nk'ubu ndakubajije nti aya maduka yose tubona ngaha mu gisagara cya bujumbura ni na maduka angahe adafise ukuboko mutanguza akamenyetso guteranya hanyuma amajana 257 izo zifise WhatsApp muheze mutwakure kugira ngo namwe mutange intererano jafete rojanti rero wari uko uravuga ibisata bimwe bimwe mumaze guterera mu iterambere ry’u Burundi eh, uri kuraraba uko kuntu muza eh, murashika hano mu burundi muje guhimbaza iyo ndwi urabye igisata cy'ingenzi nko mu burundi mm. mbega mwebwe hari imigambi mufise mwarigeze no kukivuga ko mugiteza imbere kugira ngo kumbure amakungu abandanya ahurumbira uburundi nk'uko bakunda no kubivuga eh, sinzi yuko kumbure ukunda kuraba eh, urubuga ngurukana bumenyi hmm. iyo ataba abarundi baba mu mahanga n'ibintu bike bibamenyekana hanze hmm. erega hariho n'amaradiyo akorera mu gihugu ari finansoma z'abarundi baba mu mahanga hmm. hariho nk'ikintu cyiza kibonetse ari foto nziza ari ahantu hakozwe neza umuntu wa mbere ahamenyekanisha neza mu mahanga n'iyo migwi y'abarundi baba mu mahanga kuko twebwe dufise netiwake zikomeye mm. mu kanya gato tuba dukwiye isi yose iyo hagize ikintu kibi kiba mu burundi kiba kimenyekanye iyo ari ikintu cyiza kibaye mu burundi kiba kimenyekanye rero twebwe icyo duhimiriza duhimiriza abarundi kwerekana ibyo byiza byo burundi dufite network mm. igihugu cyose kirafite network irimo abarundi b'icyo gihugu n'amaprovensi yose arafise network ya diaspora ubu network ugomba kuvuga iki eh, ni nk'ihuriro ryo kuganira mm. Mm. no kuvuga ku mice yose y'igihugu eh. usanga abo barundi bariyo bariyo mm-hmm. eh, n'iyo hariho nk'umuntu yahohoteye nk'umwana hmm. eh, hariho nk'umwana mwabonye yigeze guhohoterwa mu gisagara cya bujumbura eh, hmm. mu minota itarenze itanu twari tubikwije isi yose hmm. kandi polisi waciye ubona yo kwica ibikorera ko ako kanya nyine ni ukuvuga turafise iniforuse idasanzwe eh, turafise inguvu zidasanzwe zerekana yuko ari eh, inyishu mhm. y'ibibazo mhm. Hmm. reka mu kanya muhinga bw'ibyuma batumirira amate hanyuma duce tugaruka twibutsa abari mu makungu mu tuhakure irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na mirongo itatu na zitatu canke itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na mirongo itatu na zitatu kumbure mbere baranyeretse ko hari uri ku murongo alo amahoro neza tuvugana nande ah John twa igiye gutangurwa ariko yamaze no gutangura mbere yego yaramaje gutangura mm-hmm. wewe icyumviro cya yasine ndaro icyumviro cyawe nawe uri kuraraba uno munsi imyaka iheze twavuga tuti imyaka irenga itanu eh, mm. igiye gushika itanu nibyo eh, bari ko barahimbaza indu yahariwe abarundi bo mu makungu ubona akarusho kamaze mm. kuboneka mu gihugu n'akahe Ah, akarusho kamaze kuboneka eh, ntutangura kuvuga ko ni ubwa mbere hoho eh, ni ubwa mbere abarundi benshi ngo bitaba uyu munsi nk'uko ubu babyitabye mhm. eh, riba irya mbere bitaba ari benshi cyane kuko turi benshi cyane twavuye mu bihugu bitandukanye mhm. icyo ni icya mbere utangura kuvuga hanyuma ikigira ya kabiri nacyo eh, ni ku bijyanye n'ibikorwa abadesipora basanzwe bakorera i burundi mhm. ego tumaze gushyika ku ntambwe itari nto kuko dukora ibikorwa byinshi mu ncamake ego ariko hoba hari intambamyi ubona kandi yose dukorera hamwe mm. ego kanatsinda eh, nkaje nsanzwe usaba nzirukira abasangwa butaka muri Australia nije nsanzwe ndongoye Australia mu masangwa butaka dukorera hamwe mhm. mbere n'ibyo dukoreye hamwe tukanabiza no kubishigikiza igihugu cacu mhm. ego tugushimire kumbure sinzi ko hari akabazo ufise wobaza Jafet Rojante oya akabazo murakoze yari intererano ego urakoze cyane tugushimire oke muhezagirwe ego jafete rojanti rero urumvise yasini cari karashikiriza giza ati ah, hamaze kuza abatari bake no munsi bariko baritabira cyane eh, kuza guhimbaza iyo ndwi yahariwe abarundi bo mu makungu mbega ubwa mbere hari intambamyi mubona zihora zibangama ku barundi bipfuza guterera uburundi na cyane cyane mu guhuza abarundi bari mu makungu mbo intambamye eh, novuga ko zari zihari mm. ni nk'ingene eh, abarundi bamenyana kuko hariho igihugu ushobora gusanga hariho abarundi batazi imigambi ya diaspora mm. eh, ugasanga rero hariho uyu canke uriya afise ibyumviro bitameze neza akaca agenda abwira abandi yuko diaspora atariyo canke akayivuga kutariko utariko ariko uvuze icyumviro bitameze neza bisigurira ni ukuvuga icyumviro kitameze neza nicyo gutyoza igihugu cyawe cy'amavukiro mm. twebwe rero nk'abarundi baba mu mahanga tuvuga tuti um, igihugu cyawe wategerezwa kuvuga neza naho hoba hariho akantu uvuga uti kameze uko udashaka urashobora kwegera ababyeyi bawe cyangwa abo mukorana mukaraba ako kantu ingene gakosorwa mwene abo rero nibusanga batanga amakuru atariyo mhm. mm. ubundi ku murongo alo alo ndabaramukije ku amahoro neza tuvugana nande muvugana na david ariyota muri canada kaze david yego murakoze mundamukiriza n'umutumire arabaramutse umwuba wa Janfete Rojanti eh mukomere mukomere cyane Ego David Ego oye Urahawe ikaze nawe utanga icimviro cawe urumvise ivyo tuko ko Ego cyane murakoze kumikaze Mhm nagomba mbanze nkeze jafeti n'itimu yiwe mm. ku bikorwa bamaze imyaka itari mike bakora Mhm. ndabatera n'intege y'uko abazomusubirira mu abazomukorera mu ngata kubera narumvishije ko atazokwitoza mhm. bo bandaniriza nyine aho bari bagejeje mhm. ubwo ngashimira nyine n'ubushikiranganji butujejwe nabwo nyine bubandanya bukurikirana ibikorwa vya diaspora jewe rero nagomba ngira ico nterera cyane cyane kuri timu izoba iturongoye inyuma y'amatora abagiye kurongora urwego ego mhm. ni ukuvuga jewe mfatiye nk'aho mperereye muri canada mhm. uca usanga bamwe bamwe babyumva ukwabo bakabyumva bitandukanye mm. bakaba iyo ekipe nshyashya izozaho y'uko yokura amaboko mu mpuzu mm-hmm. ikareka gukorera ku marezo sosiyo ireke gukorera ku mbuga ngurukanabumenyi kugira ngo imenye mhm. ntibizokoroha cyangwa ntibizoshobokera bose kubera jya baho ndagaragaza kuraba mhm. hariho abarundi eh, nuvuga ati baraguye hanyuma aho kubyuka baca bamugariramwo bagenderamwo abo abo bariho kandi bazokwamaho kandi ndabazi kandi yuko bariho eh, none eh, eh David nk'abarundi nk'abo david nk'abarundi nk'abo ni bamwe ah, mhm. usanga imvugo yabo ibikorwa byabo mhm. ari ibigwanya leta y'uburundi mhm. ariko um, bagaca bagwanya na diaspora kubera diaspora ikorana na leta y'uburundi abarundi rero nk'abo bazokwamaho mugabo rero sibo sibo bodushishikaza jewe nibaza nka diaspora yuko twoshishikazwa n'abiyumva mu burundi n'abiyumva mu igihugu cyabo n'abashaka gukorana n'abo basize mu gihugu kugira ngo bateze imbere ibisata bimwe bimwe bafitemo ubuhinga bagira icyo bafashije mu guteza imbere igihugu mu byo bashoboye hmm. abo nibo twakwibanda ko david ubwo rero nkaba nibaza yuko iyo ntumbero itimikurikira yigize ikagira amadesante ku bibuga mhm. bizofasha cyane mu kunagura no mu kurodinamiza iyo diaspora yacu murakoze david akajambo gato kuri iki waruvuze uti amashyirahamwe rimwe na rimwe ahora afata intumbero ya politike none kugira ngo abo badahuza ibyiyumviro bashobore kumva ko boja hamwe ugira uti ingufu abo bagiye kubarongora bokoresha zoba ni ukuvuga mhm. ni ukumvisha twebwe abarundi baba hanze mhm. icya y'uko diaspora atari ihuriro rya politike mhm. nk'uko nabivuze hariho benshi baguma bayasimira kuri politike kubera ikorana na leta y'u Burundi muri ibyo bikogwa ubwo rero kubera nyine murantunga nkoresha ijambo kubera nyine batabagaye mu mitwe bariye uburozi ntazi ariko wowe ubarengeye akarimbo leta y'u Burundi bagaca bumva ariko batategereza kuciyumvamo mm. hanyuma bagaca bacita amazina bashaka mm. ni ukuvuga rero icambere cyo gukogwa mm-hmm, mm-hmm. ni ukubumvisha yuko iryo shyirahamwe ritegamiye umugambwe ritegamiye ubwoko mm-hmm. hanyuma ari ishyirahamwe ry'abarundi bose riduhuza mm-hmm. n'intumbero zigaragara mu bijyanye n'iterambere mu bijyanye no gufashanya na bene wacu bakabitahura ukaba batajobitahura urumva nta konti n'ishahuri yawe mm-hmm. reka tugushimire sinzi ko hari akabazo uwo baza jafete murakoze cyane mugire umunsi mwiza urakoze ibihe byiza aho muri canada turi mu kiganiro karadiridimba kuri radiyo y'isanganiro uno munsi tukaba turi ko dushimikira ku ruhara rw'abarundi baba mu makungu mu guteza imbere uburundi turiko turaba cyane cyane ibikorwa bitegekanijwe nyezina bizoba ku ndwi yahariwe abarundi bari mu makungu igiye gutangura kuri iyi ndwi itangura ni kuva nyezina itariki ya mirongo ibiri n'indwi kugera ya mirongo itatu ku kwezi kw'indwi nyene muri studio turi kumwe n'umutumire Jafete Rogentin Ndayishimiye arongoye urwego gwamwe mu mashirahamwe eh, murakoze ego sinzi ko wari kurumviriza wumvirije uko yagiye adusigurira urabye iminsi imyaka iheze uburundi buzabura eh, tegekanye indwi yahariwe abarundi bo mu makungu we urabona nawe akarusho kamaze kuba inyuma y'iyi myaka igiye kukwiritana yemwe namukurikiranye vurema ibyo eh, ibyo yari karavuga numvise ko bari ko baragerageza uko bashoboye mm. ariko jewe eh, nagomba mvuge kuri uko gutatanya kw'inguvu z'abarundi bari hanze ugasanga bamwe bakora eh, bashaka gukora uku abandi bashaka gukora kuriya abandi ugasanga bariko bara baravuga ati twebwe duseruka uku ariko mu by'ukuri burya nk'uko umukuru w'igihugu abivuga yuko turi hamwe twese ngo birashoboka mhm. hoba hariho reka basi igihugu kimwe cyonyine nka Australia hoba hariho ihuriro ry'abanyawustraliya bose ah, twebwe tutoba tuzi hmm. eh, ni ukuvuga rihuza izo ntara zose bakaba bahura bagakorera hamwe nyine nk'umugwi w'abarundi bari hamwe kugira ngo bateze imbere igihugu kuko iyo wumvise yuko nimba hari icyo yuba bizi ko kuko twe kuko jewe aho mperereye mm. ibyo ntabyo nzi mm. nta n'ibyo nzi ko bihari eh, nkumbure rero yoduha umuco kandi numvise hariho n'abandi bagiye barabivuga uko nyine mm. urumva ikibazo gihari si ukuvuga yuko aba abarundi bari hanze atubwire byagenze gute kugira ngo baje hamwe natwe kumbure biduha ingoga cyangwa se bidufashe natwe um, bitubere umuco mhm. wo kuba twokorera hamwe cyangwa se nimba azi uburyo kuko numvise umenga serukira abarundi abarundi bari muri diaspora atubwire none abo bari muri diaspora abaserukira gute kumenga turi mu bihugu bitandukanye hmm. urakoze cyane sinzi ko arakajambo ariko urangiriza ko kugira ugira uti abo barundi bari hanze mushobore kuza hamwe mu mihingo yose muwe mufisi ihuriro nyezi namwe simwiyumvamwo ugira uti byokogwa gute ego jewe eh, uribuka ko si bwa mbere jewe ntanze ikiganiro kuri radiyo isanganiro kandi nibara ko narakubwiye ko ari byo noba mfisemwo ubu ubumenyi mu buhinga butandukanye ubwo rero eh, njyewe nazanye icyiyumviro mvuga nti ibi bintu mhm. eh, twosaba leta leta eh, cyane cyane mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire y'uburundi n'amakungu mhm. mu gisata nyine kireba diaspora mhm. bakaraba ukuntu cyangwa akagwi kariya bakaba mu by'ukuri bafise diaspora ihurikiyemo bose mhm. ubwo rero numvisemo n'abagenzi bavuze ibijyanye na n'ibindi bintu bica intege nk'amapolitike n'ibindi usanga byinjiyemo mhm. mu by'ukuri ibyo onyasi zagaseseshwa rumuri tubibonesha amaso niho tubaye turabibona aho hageze n'aho usanga umuntu ashobora kubura umuntu ugasanga mu by'ukuri bakubwira ati twebwe ntituza kugira intervention kubera yuko wewe tutaku tutakuzi kubera ko bitoroshye kutamumenya no kuvuga yuko batari hamwe e, bakubita ko n'umusumari bakakubwira yuko wewe eh murakoze cyane murakoze murakoze ego mukurindira ko hari uwundi aza ku murongo nyene eh, tugarutse ubwa mbere kwa David muri Canada umvise ibyo yashimikiye ko cyane ati eh, hariho abari mu mashyirahamwe n'ibyo ati ariko ugasanga byose bifise e, intumbero ya politike abadahuza ibyiyumviro ntibaja hamwe ari umunyepolitike mu kibanza ari umuntu adakeneye ibya politike mu kibanza ari umuvugiramana arafise mu ikibanza ari wa wundi adakeneye kujya mu kintu na kimwe na wenyine arafise mu kibanza kujya ubibona mu gihugu cy'u Burundi ni niko no muri diaspora bimeze rero ntitwojangaho ngo tuvuge ngo politike cyangwa eh, ibitari politike diaspora ni wa bose mhm. eh, rero eh, ku bijyanye na david alex nawe mhm. alex wewe yaciye abaza mhm. aratomora neza ati mbe muri Australia none hariho ihuriro ry'abarundi bari mu bari muri ico gihugu niba iryo huriro atarizi nibaza kumbure ko ari yangorane yo ya communication kumbure yo bibuze nta guhana amakuru biriho e, kumbure mugabo byo ntangaza kubera ko umuntu aba muri Australia n'umuntu ateye imbere mu bintu bya technology arashobora no kwandika ubunyene muri google ati burundian diaspora in australia natogwa n'abantu ijana kwijana mm-hmm. mugabo amatora iyo yabaye aba ari amatora demokaratike hanyuma iyo atowe hari ikiringo runaka gihabwa ba bandi batamwiyumvamo baratenyenya bakihangana bakarindira bakabaronsa akaryo ko kwiyungunganya nabo baze bitoze ikindi gihe mhm. mugabo eh, ku bijyanye na Australia icyo kibazo twaragifashe mu ntoke turagikorera ko igihe kirekire mbere n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu twagiye tubikorana ko kugeza aho tuvuga tuti ubu urero ko ibintu bimeze gutya ni habe ugwego mfata kibanza hanyuma rutegure amatora aya matora uno munsi eh, mhm. ariko arategurwa ariko mhm. arategurwa rero urwo rwego rurahari rwitwa Burundian Diaspora in Australia mhm. BDA kandi rurakomeye cyane wanashaka eh, rero niba atararujamwo yo kwihuta karujamwo kuko yaracerewe naho yoja kuri google acarubona eh, rero hariho abantu benshi bishyiramo yuko umuntu atagize akantu kiwe cyangwa atafise eh, atari wari imbere icyo kintu atabona yuko kishobora gukora ibyo rero nibyo tugomba kuraba ingene twiga gukorera hamwe sinzi ko hari uwundi ku murongo muhinga bw'ibyuma banyeretse ko hari uri ku murongo alo alo umukuru yoba ari ngaho nibaza ko yagize ikintu cyiza rero turamukeje cyane hamwe n'ikundi yiwe imaze gushikaho mhm. ego none ga Diodone uri kurumviriza zimwe mu ntambamyi bariko barashikiriza bati eh, abarundi bari mu makungu na cyane cyane ntibari hamwe kugira ngo bakore ibyo bikorwa tumaze kubona ko bigaragara mu gihugu urana ko hari intambamye wowe niyo ntambamyi ikwiye gutorerwa umuti gute intambamyi intambamyi nibaza ko kuva na kera igiti eh, igiti cy'amacungwa cyangwa sinzi ukuntu bahita neza mu kirundi mhm. ibura ntiyigera ironka ntiyigera ibura abayitera amabuye mhm. intambamyi izokwamaho igihe cyose mhm. kubera ko hariho uh, ugomba kuzana ibintu byo kubatera intambamyi nyinshi kugira ngo bashobore kubona bashobore kuboneka nabi mu bikorwa ariko barakora mhm. rero nibaza ko izi ntambamyi ziriho ego mpereye mhm. nk'ahano iwacu usanga intambamyi ari nyinshi cyane kuko abarundi benshi dufise eh, hari ukuntu umenga dufise ingorane nyinshi kuva kera mhm. kuko iyo tubonye tugiye kujya hamwe turagerageza uburyo bwose twitandukanye twebwe nyine ubwacu ariko rero hamwe n'ibyo nibaza ko eh, nk'abo bari imbere yacu ntibocika intege natwe ntitwocika intege no kugerageza tukabandanya kugira ngo intumbero twihaye tuyishikeko mhm. yego ariko nyezina kugira ngo iyo ntumbero iyo ntumbero muyishike ko nyene eh, wowe yavuze yuko bagiye gutora mbere n'abandi bashasha eh, bazorongora urwego eh, wowe ubona boshimikira hehe kugira ngo ibyo bikorwa bibandanye bigaragara mu guteza imbere uburundi ni uko twagerageza ibishoboka byose mhm. tukerekana uh, tukerekana ya diaspora nk'uko nk'uko yatanguye kuva kera intumbero uh, yayo uh, jewe ndi muri jewe ndi muri bdusa hariho Uh, muri BDUSA mu ishyirahamwe ryacu hano muri amerika hmm. kandi kandi nibaza ko buri muntu wese ari aba ari uh, aba ari muri diaspora hmm. uko biba bimeze kose nibaza ko icya mbere cyonyine ni ukwerekana ko ibi by'amapolitike n'ibindi n'ibindi n'ibindi oya intumbero yacu ni uko iyo twavuye ni kure cyane twarahangayitse mm. bihagije mu makambi twaragize ingorane nyinshi mhm. turamaze kubona icyiza n'ikibi cyo kutandukana kuba tutari kuri inyo a tutari kuri uh, sinzi ukuntu tutari hamwe mutari mu bumwe tutari hamwe mhm. nicyo kibazo kihari rero bivanye intumbero twihaye yo kugira ngo dushobore kuko gushika ku kwegeranya abarundi bose bari hanze basanzaye mhm. nibaza ko abatabikunda ni bake cyane ariko bashobora kuba ari bake mhm. bakazana akantu runaka bakagomba kwereka abandi ko eh, hari hariyo ibintu eh, eh, bitameze neza bashimikiye kuri ibyo urumva hariho benshi bavuga ngo jean akorana na leta y'uburundi akorana n'ibi n'ibi n'ibi urumva bakazana ibijya bintu byumvikana ku mengo ah, nk'aba abarundi benshi nka mutamaru jean ari ngaho ah, hamwe natwe uyu nyakubahwa Samuel yoshika hiyo byoba byiza boka dusabira leta y'u Burundi ko yodufasha ku iterambere ririko rirava mu barundi bari hanze ko hari ukuntu bodufasha bakaza baragira protection canke uh, gukingira uh, gukingira iterambere ry'abarundi bari hanze ririko rirakorerwa mu Burundi byoba mm. byiza cyane gusumba muri rusange gufasha abarundi bari hanze uh, gukingira ibyabo biriko birakorerwa mu gihugu cy'u Burundi hari ni mu ijambo rimwe muri rusange nibaza ko muca mu ntawe urico nago hari akagorane umaze kubona ku bikorwa biba biriko birarangurwa namwe ego hmm. eh, kanini cyane rwose kuko ah, hari uburyo bwinshi bukunze gushika ah, ugasanga ah, iyo abarundi iyo abantu benshi bariko barakora ibikorwa hiyo bava hanze barakunze guhura n'intambanyi nyinshi aho bakorera hmm. Ah, bumvise hari iyo ababanyi babajya bahajya ahantu bariko barakorera ibikorwa hmm. bumvise yuko ari ibintu by'umuntu wo hanze hariho ukuntu usanga ah, uko babafata uko bafata ibyabo hmm. usanga biba bitandukanye n'abandi bivanye n'ukuntu ah, sinzi ukuntu babyumva hmm. ariko hariho ukuntu umenga kuba bitameze neza mm, kuri eh, david na alexi bagiye bashimikira cyane bati shimika rwose mu guhuza abarundi bari hanze kugira ngo uko gutatana bireke gutera intambamyi kuko uca usanga baguma baharira cyane cyane ku bijyanye n'uburongozi byabikorwa bikorwa bigaca bigira ikibazo ahari abantu ntihabura uruntu runtu mm. mwene ibyo rero ntitwavuga ngo biri mu barundi bari hanze gusa eh, no mu gihugu cy’u cy'uburundi biriho mm. eh, mugabo rero si ukuvuga yuko inzu ibiri iri Eh, n'utuntu tw'utugorane duherera mu nzu nyine bakadutorera inyishu mu nzu tutabuza yuko ibikorwa nyezina bibandanya mm. n'ikimenyamenya ni uko abo usanga bazana mwene ibyo ugiye kurimbura ngo urabe eh, ibikorwa baba bari kubarangura mu gihugu usanga ba bandi bari ku kivi batari kubaravuga bari ku kivi ugasanga babandi batari ko barakora nibo bari ko baravuga rero icyo twe duhora dukora duhora tubicarika tukabaganiriza tukaraba icyo nabo nyine bari ko bararangura ugasanga rero hari ababikora mu mvo zo kugira ngo bamenyekane abandi bakabikora mu mvo zo kugira ngo barabe yuko bashobora kurwanira ikibanza iki kiriya eh, ibyo rero byamaho session de sitarategi n'impinyanyuro benshi baba bari kubaragira mm. rero mwarumvise no mu minsi yuko duheruka guhindura umukuru w'abakenyezi yitwa era mm. w'imana tumusubiriza n'uwundi yitwa eh, jacqueline bagenyere eh, ugasanga rero uyu aremera kuvaho uyu eh, cyangwa uyu ntiyemera kuvaho ibyo ni ibintu bisanzwe mm-hmm. ni ibintu bisanzwe cyane Eh, uno munsi rero turafise nk'umukenyezi yitwa eh, jacqueline warongoye abakenyezi ku isi yose mhm. eh, rero ubu nkavuga nti demokarasi mu barundi ni ukwamiza ko ni ukwama wigisha mhm. hariho ikindi kintu diyedone yavuze gikomeye cyane kuko ari mu ishyirahamwe rya bidi usa mhm. yavuze ati gukingira ibintu byacu mu gihugu dushyiraho ibiro bya diaspora mu gihugu mhm. dushaka n'umuavoka wacu umushingwa umushingwamanza kugira ngo ibyo bintu bikurekiranirwe hafi ubu bigiye gukomera kubera ko gukorana hagati ya diaspora na leta bigiye gufatiye n'intera ikomeye cyane e, kandi unaravye n'iyi leta nkozi leta mvyeyi yashizeho umugambi ukomeye wo kurwanya ibiturire mhm. e, biratanguye kubonekeza yuko hariho icyizere cy'uko ibyo bintu bishobora Eh, bishobora gufata inzira nziza ntibizosubire mhm. gukorera hamwe rero icyo tukimaze kw'igihe kitari gito kuko aho tutagiye hamwe akunguko twari kuronka ibindi bihugu biragatwara mhm. natwe tukiri muri ya majambo atagira ibikorwa aho nyine rero eh. jafete rojanti turi tugenda turangiza eh, eh, ufatiye kuri iki kibazo kijyanye n'ababa barongoye abarundi muri mu makungu mbega kuri iyi ndwi muzoheza mushireho inzego nshasha mwari mwatanguye no kubivuga yego unye ni ukuvuga nomenyesha yuko amategeko twari twari tumaze iminsi tugendera ko yari amategeko atasukuye mhm. arimo inenge nyinshi agonganisha uyu canke uriya ugasanga hariho kutumvikana ku barongozi byari eh, biri mu bituma byari biri mu bituma habaho byava eh, mm. eh, mm-hmm. ku mategeko adatunganijwe neza mm-hmm. ubu rero twasanze yuko ikintu cya mbere twokwihutira ni kuya kuyahinyanyura mm. agakorwa neza ntihagire amatora yongera kuba abera ku mategeko adatomoye ubu rero azoba ajyane bo ubu bari kubabiganira eh, muri iyi ndwi nyine eh, itariki mirongo ibiri inama rukokoma y'abarundi baba mu mahanga mhm. eh, ayo mategeko azonza ahinyanyugwe hanyuma icyo benshi basaba basaba yuko hatoba amatora ata amategeko asukuye ahari mhm. eh, ari nacyo gituma rero no ntubamenyeshe uko ibintu bimeze neza iyo abantu bagiye inama bagira imana ego eh, mm. jafete rojanti rero wowe abagiye kugusubirira kumbure ntiwanagitomoye neza ko nawe utazoja mu rwego sinzokwitoza narabivuze uh-huh. eh, kubera urabona imyaka iranjanye mm-hmm. eh, kandi ibikorwa twakoze murabona aho tubigejeje mm-hmm. eh, ifo ni byiza ko abandi nabo tu tubaha uwo mwanya bakagwanira icyo kibanza mm-hmm. uwo imana izohitamwo mm. azoba ari uyo Eh, byose bizuba mu mutekano ntangere bizuba muri demokarasi ntangere mhm. eh, hanyuma nawe arongore mhm. ariko akamo utera cyane cyane icyo ubwira uzogusubirira cyane cyane urwego nshingwantwaro ruzobasubirira eh. kugira ngo tibaze bashimikire hehe kugira ngo ubwo bumwe bw'abarundi bari mu makungu bubandanye buboneka bo ahantu bagomba gushimikira urabona jewe mu bisanzwe nari mfise uburenganzira bwo kongera kwitoza mm. eh, mugabo ni byiza yuko eh, n'abandi nabo baje imbere mm-hmm. ahantu bashobora gushimikira mm-hmm. ni kijya kintu gituma habaho impinduka mu gihugu ijyanye n'iterambere mm-hmm. na cyane cyane rifatiye ku burimyi n'ubworozi na ka tubona hanze tutabona ngaha mu gihugu kuzana abagwizatunga eh, abagwizatunga baza n'imitahe muri kino gihugu aho niho hantu hakomeye Eh, ikindi kigira kabiri ni uko ugira ishyirahamwe eh, eh, rikorana na leta rifise amategeko nyezina bagendera ko umuntu azi aho ahera n'ahagarukiriza mhm. kandi umuntu akubaha wundi none akamu utera abarundi bo mu makungu ni akahe kugira ngo babandanye bumva ubwo bumwe ko bukenewe na biheza bigafasha mu iterambere ry'igihugu akamu ndabatera cyane cyane agatera bajya bama bikumira bakavuga ngo iki twe ntitugishaka kandi bazi yuko atakindi gihugu bafise atari Burundi mhm. eh, tubahamagara rero kujya hamwe n'abandi mhm. eh, nta mwana n'ikinono twebwe tubahaye ikaze kandi tuzobakira na yombi urakoze tugushimire jafete rojanti jafete rojanti ndayishimiye urongoye ihuriro ry'amashyirahamwe y'abarundi baba mu makungu tugushimire ko witabye ubutumire bwacu murakoze cyane naha ikiganiro karadidimba cuno munsi giciye kigarukira dushimire mwebwe mwariko muratumviriza